educado pri climata i shangjoi. Faculoi attentigas che la climata i shangjoi attingas iam dangeran puncton de ne renverse plezzo. Tio signifas che la shangjoi en la natur medio de nia planedo havas limon por conservigiato. Se oni transpassas tiun limon per daura damagiado alla naturo, tiam la modifoi sur la terra surfaco estos iam ne renverseblai. Nome eble la homaro devos al fronti novaen, extremaen natur fenomenoen, pri ciui gine estas preparita. Malgrau tia severa atentigo, multe homoi ne credas au ne attentas pri la climatei changioi. Ili assertas che la nuna e shangioi resulta simple de ciclo de la vivo sur nia planeto. Ciu cetere iam ocasis antaue. Cai ili mencias la eraon de glatio, ciel exemplon. Seque, ili plu neglectas protecton alla naturo, alla aero, alla oceanoi, favore al sia mona vido. Protia sinteno de obstina neado, la menciitae faculoi emfasas che citia delicata situatio estas tre grave educi la popoloin. Crom tecnologiae esploroi necessas consigli la nova in generazioin kai prepari la civitano en por activa agado fronte al la sociae cae mediae transformicioi. Se la logiantaro estas pli conscia pri la climatae defioi en la estontezo, tiam oni pli fortigos comunumoin resisto povain cae engagitain en la construado de dauri povai solvoi. Nun tempe nur 3% el la landoi en la mondo havas bone strukturitan planon por climato educado en la formalai kaj neformalai lerneioi. Multae naziae educ programoi ec ne mencias tion temon. Tio signifas che educado trovigas margene de la politicoi pri climato registaroi ne zorgas pri la preparado de estontai generazioi por la estontai climatai changioi. En novembro 2025, ocasos en la urbo Belém, en la nordo de Brasilo, la trideca conferenzo de unuigintai nazioi pri climatai changioi. Oni attendas pli ol quardec mil visitantoin. Tio evento espereble instigos la creadon de novai cursoi cae enconducon de tiu grava temo en la Brasilain lerneioin. Ciam oni ligas lernantoin al practicae proiectoi cae al la locae iniciatoi por natur protectado, Tiam oni creas lerno ciclon, quiu bon faras alla comunumo cae alla natur medio. Ciu la esperanto movado povus contribui al tia educado? Ciu nimem esperantistoi esta suffice educitai relate al tiu temo? Ciu la interna ideo de esperanto povus accepti ecologion kiel unu el siaj aspektoj? Interesaj demandoj, ĉu ne?